da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Drage slušateljice, dragi slušatelji, dobro vam proljetno jutro. Ponedjeljak je nekako lakši kad vas i ptičice i sunce pozdravljaju već evo puna tri sata, a pozdravlja vas na početku ekipa Udruge Sunce, doduše u danas nešto drugačijem sastavu, u još jednoj emisiji Zeleni telefon. Tek je ponedjeljak, a mi ćemo već u petku jer je tada dan, jedine nam, barem za sada, za život dostupnog planeta, dan planeta Zemlje. Drugi dio emisije budite spremni i brzi na telefonskim linijama jer dijelimo i nagrade u sklopu predstavljanja bogatog programa Udruge Sunce ovoga tjedna, dok ćemo u ovom prvom dijelu se posvetiti dijeliću onoga što naš planet najviše pokriva, moru. I dok smo se mi jučer eh, kupali u suncu, a neki naši sugrađani čak i u moru, Naši susjedi Italijani su imali važan dan, dan referenduma. Naime, nakon što je talijanska vlada zabranila svaku novu naftnu i plinsku platformu na udaljenosti od 12 milja od obale, otoka i zaštićenih područja u moru, građani Italije jučer su odlučivali o tome hoće li se ukloniti i sve već postojeće platforme na tim lokacijama. Kampanja o referendumu u posljednjih tjedana bila je prilično kaotična. S jedne strane vlade i mediji koristili su poznatu retoriku ako se buši u drugoj državi, zašto ne bismo i mi? s jednom sitnom i bitnom dezinformacijom o onom obušanju na hrvatskoj strani Jadrana. S druge strane, talijansko društvo se snažno protivi naftnim lobijima te se već godinama okuplja u odlično organiziranim i lokalnim zajednicama i zadrugama ribara, vinara, institucija, nacionalnih parkova i naravno nevladinih organizacija. Evo spomenimo samo jedan fascinantan primjer od eh, prošlog proljeća gdje se u gradu Lančano koji broji nekih 20 eh, tisuća ljudi na prosvjedu protiv naftne platforme okupilo čak 60 tisuća ljudi. To je otprilike kao da u Splitu bude znači 600 tisuća ljudi na ulici. U Hrvatskoj je tako što još uvijek eh, jako teško zamisliti jer nedostaje društvena infrastruktura ali ipak e, ne smijemo zaboraviti niti zanemariti inicijativu SOS za Jadran koja je i udruga Sunce dio i koja je učinila važan posao prošle godine na našoj strani Jadrana. A kakvi su rezultati italijanskog referenduma prokomentirat će nam jedan od velikih poznavatelja čitave jadranske priče, Luka Tomac iz e, Zelene akcije koji nas strpljivo čeka s druge strane linije. Dobro jutro Luka. Dobro jutro, pozdrav svima. Kako je jutro Italijanima danas? Pa ja bih rekao da su osjećaji podijeljeni. Um, prije svega bi čestitao 14 miliona Talijana koje je izašlo e, jučer na referendum i glasalo za, a to za je u ovom slučaju značilo uklanjanje postojećih platformi unutar 12 milja. Znači ovaj referendum koji sva referendumska pitanja nije bio, nije bio jednostavno formuliran, kao što si spomenula već, talijanska vlada je već ukinula, znači donijela odredbu u kojem se unutar 12 milja ne smiju postavljati nove platforme. Ovo je bio jedan detalj, ajmo reći detaljan referendum u kojem su se građani izjasnili da li iz tih 12 milja ukloniti one platforme koje su se sad našle unutar tog pojasa. 80% e, ljudi, 85% ljudi koji su glasali, znači građana Italije koji su glasali, zaokružili su za, to jest za uklanjanje e, platformi, no naravno zbog e, referendumskog okvira to nije bilo dovoljno jer je kao i kod nas na lokalnim referendumima potrebna izlaznost veća od 50%. 32% mhm. Talijana je izašlo i glasalo jučer, no naravno i vlada ovaj referendum, a i vidim i neki mediji u Hrvatskoj već proglašavaju neuspješnim, jer e, evo nije prešao tu granicu e, da bi naravno bio važeći. Ja bi rekao da je ovaj referendum i kako uspio, jer 14 miliona protiv nazivnih platforma samo, samo dodaje, e, ja bih rekao, jedan, jedan veliki društveni kapital za ovu borbu koja će sigurno potrajati. Luka, hvala ti puno. E, možda samo evo da spomenemo kad si već kazao kako, kako je e, referendum i okvir drugačiji, mislim sličan u Italiji i Hrvatskoj po pitanju tog 50% plus 1. Evo nedavno je inicijativa, odnosno koalicija udruga One Adriatic e, bila u Italiji upravo u sklopu ove kampanje protiv naftnih bušotina i onda smo saznali tamo da je u njih nešto drugačije potrebno za, za skupiti uopće dovoljan broj potpisa i dobiti referendum. Pa da, recimo kod nas je, imate rok od dva tjedna kad ne skupljate potpise, oni imaju tri mjeseca, tako da ja bi rekao da eh, na to što se tiče neke mobilizacije e, oko ovog problema u Italiji samo a više olakšava stvar. Oni dok smo i mi bili u Italiji prošli tjedan su već krenuli u prikupljanje nekoliko novih referenduma koji su dva vezana eh, vezana za bušotine u Jadranu i nastavak tog projekta tako da možemo samo očekivati nastavak e, vrlo intenzivne kampanje s talijanske strane. Definitivno, dakle ovo nije kraj, e, bio ovo Luka Tomac iz Zelene akcije. Luka, hvala ti puno, čujemo se još zasigurno. Eto, nadamo se kako će Italija ipak krenuti u sličnom smjeru kojeg je odabrala Hrvatska. Prije točno 10 dana je Francuska koja je također najavila moratorij na istraživanje nafte, te da će se uskoro stvarno moći nazirati kraj fosilne ere. A kako bi zaštita ovog našeg planeta postala važna tema apsolutno svima, potrebna je naravno pogađate edukacija. Upravo zato Udruga Sunce ovoga tjedna na povodom Dana planeta Zemlje osmislila cijeli niz edukativnih zbivanja od onih najmlađih pa do zrele dobi. S nama u studiju su edukatori Margita Radman i Jakša Božanić koji imaju i tekako pune ruke posla ovih dana. Pa evo krenimo redom od onih najmlađih od mališana. E, Jakša, što smo za njih pripremili ovog tjedna? Najprije pozdrav svima. E, cijeli tjedan će krenut e, e, ovu sredu kada kreće promocija kompostiranja, odvanja otpada i praktične sadnje u prvom splitskom urbanom vrtu imena Zelen poje. Cijeli događaj je organizira udruga Sunce u suradnji sa udrugom Zelena spirala i udrugom e, Permakultura Dalmacije, a posjetit će nas e, kroz srijedu i četvrtak e, preko 400 djece, 13 vrtića, jedna osnovna škola, dakle jedan jako, jako respektabilan broj <laughs> djece. To je stvarno puno djece u, kako si rekao, prvom urbanom vrtu, jeli, u Splitu. Gdje se on točno nalazi? Nije ni daleko od nas. Nije daleko od nas, e, nekako u Glagoljaškoj ulici u Splitu, ali ljudima nekako najpoznatije je kad im objašnjavaš gdje je to, tamo gdje se nalaze paunovi, <laughs> blizu e, ove male dvorane na gripama. Simbol Manuša, paunovi. da. <laughs> Super, sigurna sam da će, to, to nije prvi put da, da vi radite s djecom povodom dana planeta Zemlje, sigurna sam da će im biti onako velike znatiželjne oči jer ćete im pokazati svašta nešto i permakulturne principe, kompostiranje, odvanje otpada, svega tu ima u planu. Da, naši najmlađi to se stvarno vesele e, takvim događajima. Do sad smo nešto slično organizirali na Splitskoj rivi. Ove godine je udruga e, Zelena spirala dobila na korištenje taj urbani vrt, e, tako da smo odlučili malo premjestiti tu lokaciju i malo ispromovirati urbani vrt. Vjerujem da će djeci biti puno zanimljivije da su u vrtu u prirodi nego na rivi. Upravo tako, moramo makni malo ljude s rive, zapali smo na toj rivi, a ima puno šlipih zelenih površina u gradu. E, Margita, osim vrtića, već niz godina Udruga Sunce organizira je natjecanje za osnovne, a od ove godine i za srednje škole. O kakvom je natjecanju riječ? Dakle, radi se ovaj, o natjecanju prije i poslije učenici za dan planeta Zemlje. To kroz sunce nekako funkcionira već zadnjih par godina. Međutim, ove godine osim osnovnih škola odlučili smo se dakle uključiti i srednjoškolce. Uh mislili smo se hoće li to uspjeti ili neće, ali po prijavama koje smo dobili izgleda da smo ovaj pogodili. Što se tiče osnovnih e, škola, tu nam je uvijek nekako nekako smo se ustalili što se tiče tih prijava, tako da ove godine imamo 12 projekata iz 10 škola. Uvijek nekako iste škole, uvijek iste nastavnice, ali djeca ovaj, koja sudjeluju su različita, tako da nam je to e, dobra stvar. Ali od ove godine, dakle, prijavilo nam se 9 projekata iz 4 srednje škole. Da ih pohvalim, ja bih stavila e, i u eter. Dakle, to su obrtno-tehnička, obrtnička, prirodoslovno-tehnička i ekonomsko-birotehnička škola sa čak šest projekata prijavljenih. U totalu to je oko 500 djece. E, vidjet ćemo kakve će nam projekte pokazat, cilj je bio da nekakav okoliš oko svoje škole urede, mhm. da naprave starih stvari nove, da nešto izmisle da nas, ovaj, da nas opčaraju pa ćemo <laughs> vidjeti kako će to sve e, ispast. Prezentirat će nam sve ovaj, našim, dakle, ostalim edukatorima u suncu i proslavit ćemo to sve zajedno na jednoj proslavici u čistoći. Tako da svi će dobiti eh, nagrade, oni najbolji će dobiti zeleni izlet od udruge Sunce, nije mala, nije mala stvar. Prva nagrada je zeleni izlet po izboru, druga je lokalni, dakle Park Šuma Marijana koja je škola iz Splita. Tako da vidit ćemo, ja se nadam da će biti dobro kaj svake godine. Znači to je već znači, 400 djece iz vrtića, 500, djece ovako, ove malo starije. Znači tisuću djece već u Splitu ovog tjedna će se šarenit po gradu <laughs> <laughs> i pričat svoje eko priče. A e, uključujući i ove mlađe, a i nešto starije, možemo pozvati i na Eko Film Festival u Kinoteci Zlatna vrata, također u organizaciji i suradnji sa Zlatnim vratima. E, dakle, ovog četvrtka, ovog petka možete doći pogledati četiri različita dokumentarna filma. E, dragi slušatelji, drage slušateljice, telefon u ruke 539300 ukoliko želite e, pogledati neki od narednih filmova mukte, <laughs> dijelimo karte. U četvrtak, evo samo da kažem, e, od pet i po popodne na repertoaru je film Prekid u produkciji jedne od najpoznatijih klimatskih organizacija na svijetu 350.org koji prikazuje kako se kroz politički proces pokušava zaustaviti akcija protiv klimatskih promjena koja ipak iz godine u godinu jača. nakon toga u 18 18.30 eh, na repertoaru u kinoteci Zlatna vrata je film eh, Titip, opasne tajne. Eh, ipak nezasluženo priča o ovom transatlantskom trgovinskom investicijskom partnerstvu u Hrvatskoj je više manje zanemarena ali vidjet ćemo kroz ovaj film što se to točno pregovara, kako se to zaobilazi nacionalne vlasti, a sve u korist e, multikorporacija. A onda od tih mračnih tema krećemo kao onim malo veselim, dakle od ekoloških problema ka rješenju. U petak u 17.30 imamo film e, Obrisi održive budućnosti, energetika, gdje ćemo u produkciji zelene akcije saznati kako se održiva proizvodnja energije može integrirati u zajednicu i to našu zajednicu, u hrvatsku priču. I zatim u 18.15. već smo spomenuli spomenuli permakulturu Dalmacije, e, saznaćemo što je uopće permakultura, što to znači i kako se time možemo baviti, je li moguće time zadovoljiti i potrebe e, ljudi ekološkom poljoprivredom, je li to dobra osnova za građenje zajednice, mislim da je to jedna tema koja u zadnje vrijeme sve češća na repertoaru. Dakle, 539300 ukoliko želite dobiti karte, a ako želite još jednom čuti program kojeg sam ovako na brzinu izvrgala, slobodno otiđite na stranice Udruge Sunce ili na Facebook stranicu i bacite oko što vas čeka ovaj tjedan. E, time priča nije gotova. Znači ovaj tjedan imamo još nešto i to na samom kraju u nedjelju. Nećemo ipak baš sve maknuti s rive, ipak je spličanima riva u srcu. Što to imamo ovu nedjelju na rivi? Ovu nedjelju e, nas također očekuje e, rasproda rabljene dječje opreme i igračaka koje Sunce organizira već tradicionalno sa udrugom Roda. E, pozivam ovom prilikom sve e, roditelje koji su koji imaju višak te opreme igrača Kada se odazovu ovoj akciji i da dođu na rivu da se najprije prijave u udrugu na telefon e, ili na mail udruge sunce još nije kasno još nije kasno prijave se primaju do 22. do 16 sati mhm. do petka a petka? Je. ne, srijeda je 20 22. A, 22. 22. do 16 <laughs> sati. Uh, molimo sve zainteresirane građane da se odazovu akciji, a i one nove mlade roditelje imaju stvarno šta vidjeti na rivi za promotivne e, novce kupiti e, dobre stvari. Da, dječja oprema je nešto što i tekako košta, ne traje dugo, odnosno ne, nema potrebe za dugim korištenjem, tako da ova akcija definitivno dobro dođe svima, neki se neće griješe, neki nešto nabave. Već sam vidjela na eventu na Facebooku počinju ljudi govoriti ja tražim biciklu za dijete od četiri godine, ja imam biciklu koja se gura, već se, već se zahuktalo. Eto, dragi slušatelji, drage slušateljice, čuli ste, imamo mališe, veliše, e, mame, tate, bake, tetke, svi mogu doći također u nedjelju e, naći nešto za svoje najmlađe. Biće ovo definitivno Aktivno bogat tjedan. E, ulaznice za kino projekcije možete kupiti na samom ulazu Zlatna vrata, a dijelit će se još također u Eteru Radio Splita. Ako ste nešto slučajno propustili, Ponavljam još jednom, možete sve provjeriti na stranicama Udruge Sunce www.sunce-st.org ili na Facebook stranici Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. I naravno, nećemo ni ovaj tjedan samo učiti, družiti se, gledati filmove i feštati Dan planeta Zemlje, E, ovo je ipak emisija Zeleni telefon, dakle ako primetite bilo koji okolišni problem, zovite Zeleni telefon na 072 123 456. Volite prirodu, poštujte ju i budite njen glas. A naš glas slušajte ponovno za dva tjedna u isto vrijeme na istom mjestu. Do idućeg puta pozdravljaju vas Spinja Poljaković i tonski realizator Stipe Blažević. Jakša Margita, hvala vam puno i vidimo se brzo. Ćao! da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.